Leisk lietui lyti. Atverki lietaus vartus danguje. Leisk lietui lyti. Aleliuja. Pasimelskime drauge. Dengiškasis tėve, šiandien mes tau dėkojame už privilegiją susirinkti čia šioje vietoje šiandieną. Mes tikime, kad čia krenta lietus iš dangaus, kuris gali sudrėkinti mūsų sielas. Mums reikia jo. Mes gyvename išdžiūvusioje, sausoje, bevaisėje žemėje. Tačiau esame dėkingi viešpatė Jėzau, kad turime oazę šioje žemėje. Vietą, kurioje galime būti pasodinti – prie vandenų. Paimki savo žodį šiandieną meldžiu ir kalbėki mums viešpatė Dieve, jeigu mes trokštame lietaus, maisto, pataisimo, tuomet turime eiti tavo numatytojų keliu. Priešingų atveju būsime šalia jo, tačiau mirsime iš bado. Turime eiti tuo keliu, kurį tu mums nutiesiai, todėl padėki mums, kad nebūtų taip jo kelias šalia mūsų, o mes taip toli nuo jo. Kalbėki mums šiandieną iš savo žodžio Jėzaus vardu. Amen. Tai laiminas Dievas, atsiverskime šiandieną knygą Efeziečiams, ketvirtą skyrių, 11 eilutę. Iš tiesų laikau tai didelę privilegiją, kad mes visi galime būti kartu vėl susirinkę Dievo akivaizdoje. Šiandien norėčiau kalbėti tema Tarnavimas suteikiantis augimą, trečia dalis. Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sunaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Perskaitykime taipogi tą citatą iš pamokslo, tai kas bus. Mumis yra kažkas, kas kviečia gyventi. Mumis yra kažkas, kas mus kviečia daryti, kas teisinga. Tuomet Dievas pakvies ką nors ant pakilos ar prie sakyklos, kuris pamokslaus absoliutinę tiesą. Kodėl? Ar suprantate, tai parodo jūs? Tuomet, jei tu esi tikras Dievo vaikas, tu pradedi prašyti Dievę, paimkitai nuo manęs, apipjaustiki mane nuo to, Patrauk šiuos dalykus nuo manęs. Kodėl? Tai yra reikalinga jūsų dangiškajam namui, į kurį einate, kurio jis išėjo paruošti. Jūs turite būti tikra Kristaus žodžio nuotaka. Te Dievas palaimina savo žodį, sėskitės. Kas iš jūsų tikite, kad Dievas patalpino šias dovanas bažnyčioje? Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sunaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Šiomis dovanomis nebūtinai yra patys žmonės. Brolis Brankamas nebūtinai buvo ta dovana. Dievo dovana buvo jo gyvenime. Jeremijas ar kitas vyras pranašas, aš nesu ta dovana, kaip pastorius jums. Dievo dovana yra tuose vyruose, kuriuos jis pasiunčia. Ir kartais žmonėms tai yra sunku suvokti, nes dovana faktiškai yra dieviška, tačiau ji yra patalpinta žmoguje. Kartais žmonėms kyla keblumai, bandant suvokti pamokslininką. Jie nežino, ar jie mato Dievo dovaną, ar Tai yra tiesiog žmogus, kuris kažką kalba. Štai čia iškyla pavojus jums. Kai jūs matote atitinkamus dalykus ar girdite kažką pamokslaujant ir galbūt jūs pilnai nesutinkate su tuo ir bandote teisingų būdu tai suvokti savo viduje kas vyksta, ar tai yra Dievo vyras vedamas šventosios dvasios, ar jis tiesiog žmogiškai kalba pats iš savęs. Mes žinome, kad Dievas turi taisyklės, pagal kurias mes turime prieiti prie jo dovanų, turime turėti teisingą požiūrį į jas. Tam, kad gautume pilną naudą iš bet kurios dovanos, mes turime suvokti, koks mūsų požiūris turi būti į ją, kad Dievas galėtų duoti mums visą naudą, tam, kad galėtume aukti, nes faktiškai mes galime būti šalia to, kad Dievas daro, kur Dievas kalba, veikia, tačiau iš to galime gauti labai nedaug, vien dėl to, kad mūsų požiūris yra neteisingas. Mes itsijojame, bandome atsirinkti, na, man to nereikia, aš manau, man tai netinka, tai kažkam kitam skirta, taigi viso susirinkimo metu mes rankiojamės. Mes bandome kažką priimti, kažką atmesti, vietoj to, kad pavestume tai Dievui ir pasakytume, Dieve, kalbėk man, padėk man pasitraukti į šalį, aš vis tiek esu neišmanėlis, tiesiog leisk man pasitraukti į šalį. Vietoj to labai dažnai mes apribojame tai, ką galime gauti iš atitinkamo susirinkimo. Tai yra vien dėl to, kad mes rankiojamės mąstytojas ir bandome suvokti, kaip kažkas buvo pasakyta. Bet kuri Dievo duota dovana – atskirimo, kalbėjimo kalbomis, pranašavimo, kokia tai bebūtų dovana. Mes galime gauti iš to naudą tik tuomet, jei turime pagarbą toms dovanoms. Būtent dėl to dauguma tikinčiųjų žinia nieko negauna iš dvasinių dovanų, nes visų pirma, jie jomis netikė. Jie neturi pagarbos, dėl to Dievas jiems niekada tokiu būdu neprakalbės, nes jie neleidžia Dievui to padaryti. Jie paprastai to netikė tiki. Jie neteis pasiklausyti to pamokslininko, kuris yra iš tiesų pateptas, nes jų supratimu tikrai pateptas yra tas, kuris nėra pateptas, jeigu galite tai suprasti. Nepateptas turi daugiau patepimo nei pateptas. Jei galite tai suvokti, paaiškinsite man vėliau. Taigi, jie neteis pasiklausyti to vyro, kuris yra iš tiesų pateptas, nes jų suvokime jis yra nepateptas. Jie mėgsta tokį, kuris neturi ką pasakyti, yra išdžiūvęs. Dievas čia turi visus šiuos vitaminus, maistinės medžiagas, kurias jis nori duoti kūnui. Tačiau tokių žmonių suvokimas kliudys jiems priimti pilnai. Jie yra prie pat gyvos versmės. Jie eina į bažnyčią, kur yra žodis, Dievo akivaizda, yra daugybė dovanų, pastorius, patarnautojai, pamokslininkai, šlovinimo lyderiai, muzikantai, giesmininkai. Visos dovanos yra kūne, kurios padeda jiems užaukti, duoda jėgas ir priežiūrą, kad būtų tikrais Dievo vaikais ir taptų tuo, kuo Dievas nori, kad kad jie būtų. Bet iš viso to jie galės priimti tik tiek, kiek jie leido Dievui patarnauti jiems tame Dievo pasistų dovanų kanale. Ir taip yra su kiekviena dovana. Ar galite įsivaizduoti žmonės prieinančius prie Jėzaus Kristaus? Vien dėl to, kad jie nežinojo, kuo jis buvo, jie neturėjo jam pagarbos. Vien dėl to jie labai nedaug iš jo gavo. Štai Dievas vaikšto ant žemės paviršiaus. Ten buvo luošiai, aklieji, sergantieji, prarastieji, įvairūs žmonės, kurie galėjo be jokios abejonės gauti daugybę dalykų iš Dievo. Tačiau santykėje su tuo, kiek žmonių buvo išgydyta, kiek buvo luošių, kurie atsistojo, kiek buvo aklųjų išgydytų, Jų buvo labai nedaug palyginus su tais, kuriems nebuvo nieko padaryta. Buvo išgydyti keli aklieji Evangelijoje pagal Matą, keli aklieji Evangelijoje pagal Luką, keli luošiai Evangelijoje pagal Luką. Tačiau be jokios abejonės buvo tūkstančiai neišgydytųjų, buvo dešimtis tūkstančių neišgelbėtų Izraelio vaikų, Kiek daug prostitučių buvo viešpatės Jėzaus Kristaus dienomis ir tik kelios buvo išlaisvintos. Buvo labai, labai nedaug fariziejų, tokio tipo žmonių, kurie gavo pagalbą. Labai nedaug, keli. Žinote, vienas atėjo ir sako, viešpatė, man reikia to ir ano, padėk man, aš atidėjau šalį savo tradicijas, atidėjau kitką. Tačiau kiek tokių žmonių buvo anomis dienomis, be jokios abejonės šimtai ar tūkstančiai tačiau tik vienas faktiškai pateko į Biblijos puslapius. Kas tai nulėmė? Jų požiūris, prieimas prie Dievo dovanos. Dovanos didingumas ir tai, ką dovana galėjo padaryti, buvo nesvarbu. Viską nulėmė jų požiūris į tą dovaną. Aš viliuosi, kad iš Dievo malonės jis padės mums laikui bėgant išmokti kaip kūnui, kad mes turime tokį didelį poveikį šiems susirinkimams, kurie čia vyksta. Viską nulėmė ne faktas, kad pamokslauja jūsų mėgstamiausias pamokslininkas arba pats nemėgstamiausias, tai neturi nieko bendro. Nesvarbu, kas bestovėtų prie sakyti, mokyklos, jeigu tai yra apdovanotas Dievo žmogus, jeigu jis yra apdovanotas Dievo akivaizda, jūs turite didelę atsakomybę tame susirinkime. Jeigu jūs gerbėte, jeigu jūs išreiškite pagarbą, tuomet Dievas galės paimti tą žmogų ir prakalbėti jums. Tačiau jeigu to nepadarysite, nesvarbu, kaip stipriai būtų pateptas tas žmogus, brolis Brankamas 1960 metais pasakė, jeigu susirinkimas yra pasipiktinės, šventoji dvasia galbūt ir davė pamokslininkui žodžius, kuriuos jį norėjo pasakyti, tačiau nieko nepratars ne žodžio, nes susirinkimas yra pasipiktinės. Todėl, jeigu mes norime aukti ir tapti tuo, kuo Dievas nori mus matyti, mes privalome turėti tinkamą požiūrį ir prieimą, tokį, kokį Dievas suteikia. Jeigu mes esame bažnyčioje, kurioje pasireiškia dieviškas produktivumas tame tarnavime, jog žmogus pats iš savęs negali to sukurti, arba žmogus turi dievišką produktivumą savo tarnavime, arba ne. Kai kurie žmonės turi gebėjimą pamokslauti, pamokslauti, daryti tai iš viso širdies, tačiau jų tarnavime nėra matomi ant gamtiniai rezultatai. Jie gali padaryti tik tai, kiek Dievas jiems duoda. Kitų tarnavime matomas rezultatas po rezultato. Keišiausia tai, kad kai matai žmonės, kurie yra tokie bažnyčio, kurie yra antgamtiniai reiškiniai, jie niekomet neauga. Problema yra tame, kad dauguma iš tų žmonių kaltina kitus, o ne save. Jie niekomet neprisijims kaltės jie nepasakys, tai mano kaltė, jie pasakys, kažkas kitas kaltas. Dievas turi dievišką santvarką. Aš tai nagrinėjau šiek tiek anksčiau. Dievas turi dievišką santvarką, kurioje yra nusakoma, koks turi būti požiūris į dovanas, tam, kad iš tų dovanų būtų išlaisvinta viskas, ko mums reikia. Žiūrėkite, kai kurie iš jūsų vykote į bažnyčią 2-3 valandas šį rytą, įdėjote daugybę pastangų, kad atvyktumėte į Dievo namus. Taigi, jeigu mes visą tai padarėme, argi neturėtume ateiti su tokia mąstysena, kad aš noriu gauti viską, ką tik galiu iš šio susirinkimo. Taigi, palaiminimą gausi ne vien tik šlovinimo metu ar susirinkimo gale. Didžiausia, svarbiausia dalis, bet kurio susirinkimo yra žodžio pamokslavimas, mes tai žinome. Taigi, vienintelis kelias, kurio galėsime tai gauti, yra suvokti ir suprasti, kodėl Dievas iš vis davė tarnavimą ir kam jis skirtas. Ir kad mūsų požiūris į tą tarnavimą turi didelį įtaką mums. Jeigu būtumėte gyvenęs Jėzaus Kristaus dienomis, ar jūs būtumėte vienas iš tų luošųjų, kurie pradėjo vaikščioti, arba aklasis, kuris praregėjo, ar būtumėte miręs aklas ir niekados nepatekęs į Biblijos puslapius? Ar jūs būtumėte buvęs fariziejumi, kuris laikėsi senojo tikėjimo, arba sadukiejumi, kuris įsakė nužudyti viešpatiezų Kristų? Ar jūs būtumėte tas, kuris būtų atpažinęs Dievo dovaną, nežiūrinti visus sunkumus, Atminkite, niekas neturėjo šventosios dvasios ir atgimimo iš aukšto, tačiau jie turėjo atpažinti, kad yra kažkas, ta dovana. Jie turėjo žengti į tai, nežiūrint į protavimą. Jie negalėjo logiškai suprasti, kad tai yra mesijas, Dievo sūnus. Jie negalėjo to įrodyti, tačiau jie privalėjo tikėti ir jie priėmė tai. Jie gavo pilną naudą, nuodėmių atleidimą, kūno išgydymą, stebuklingi dalykai vyko jų gyvenime. Dabar vyksta tarnavimo testinumas, netarnavimų. Tai yra Jėzaus Kristaus tarnavimo testinumas. Šiandien mes gausime iš brolio Brankamo tarnaimo tik tiek, kiek mes tikime, koks mūsų požiūris yra į jo tarnystę. Jeigu jūs galvojate, kad brolis Brankmas buvo tiesiog geras žmogus, geras pamokslininkas, tai tik tiek ir gausite klausydamėsi pamokslo. Tačiau jeigu žinote, kad tai buvo Dievo pranašas, jūs visiškai kitaip jo klausysite, su kitokia mąstysena, nei kiti žmonės. Atkreipkite dėmesį, brolis Brankamas sako, rezultatus suteikia tavo požiūris į dieviškąją dovaną. Kelias, kuriuo prieini iki jos. Kelias, kuriuo prieini iki jos. Ar tai tiesa? Būdas, kurio prieini prie bet ko. Vėl sako, broli, leiski man tau šitą pasakyti. Būtent tavoji nuostata apie bet kurią dievišką dovaną, nuostatos būdas, nulems tai, ką iš tos dovanos galėsi gauti. Taip yra ne vien tik su brolio Brankamo dovana, taip yra su bet kokia dieviška dovana, pastoriaus, evangelisto, mokytojo, misionieriaus, apaštalo, bet kokia. Rezultatus gauname pagal savo nuostatą, pagal būdą, kurio prieiname prie tos dovanos. Liūdna tai sakyti, tačiau dauguma žiniuje laiko save tokiais giliais, tačiau nesupranta šios paprastos procedūros. Nes kuomet jie prieina prie dovanos, jų požiūris mąstysinoje yra netinkamas. Jie masto taip, kaip nori apie tą dovaną, o ne pagal Dievo taisyklės. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Netaip seniai sėdėjau savo kabinete su vienu asmeniu, paskyriau jam susitikimą. Kaip įprastai aš meldžiausi ir meldžiausi prieš susitikdamas. Galiausiai, kai aš atėjau kabinetą, tas asmo pradėjo pasakoti ir pradėjo sakyti, kad jiems nepatinka vienas dalykas, antras, trečias, juos įžeidė atitinkamas mano veiksmas, aš pasakiau kažką netinkamai, tai juos įžeidė ir leiskite pasakyti, kas nutiko. Kai aš sėdėjau ten, savo kėdėje, aš pajaučiau, kaip patepimas pakilo nuo manęs. Jam kalbant, aš žiūrėjau jam tiesiai į akis. Savo viduje aš drebėjau ir tirtėjau, taip kaip dabar. Ir aš pasakiau, Jėzau, meldžiu nepalik manęs. Prašau, nepalik manęs. Tačiau aš pajaučiau, kaip jo patepimas pakilo nuo manęs nes tas asmo įžeidė jį. Kuomet priekaištai, nepasitenkinimas, pyktis pasibaigė, jie man pasakė apie savo problemą ir norėjo, kad jiems padėčiau. Aš stengiausi kaip įmanydamas, visai bandžiau. Aš bandžiau surasti tinkamą rašto vietą, negalėjau surasti citatos, aš nieko negalėjau surasti tinkamo jų problemai. Mano atmintis it išsijungė. Aš citavau žinios citatas metų metais. Citavau raštą nuo vaikystės. Tačiau negalėjau nieko tinkamo surasti. Neturėjau ką pasakyti jiems. Nes jie it išjungė tą dovaną. Jeigu nesi buvęs tokioje situacijoje, tuomet niekuomet to nesuprasi Ką tai reiškia? Aš jaučiausi lik mažas vaikas, užspęstas kampe. Ir aš bijojau pakelti galvą, nes jo nebuvo šalia manęs, kad padėtų man. Ir aš nežinojau, ką sakyti. Ir aš nežinojau, ką toliau daryti. Ir privalau pasakyti, aš nepadėjau tam asmeniui, nes jų požiūris, jų prieimas prie dovanos buvo įžeidus, užgaulingas. Ir viešpas Jėzus paliko mane ten vieną sėdėti toje kėdėje, patį vieną. Taigi, pažvelkime į kitą pusę kuomet žmonės ateina pas pastorių ar pranašą, mokytoją, jie ateina tinkamu būdu, su tinkamu požiūriu. Mano žmona daugybę kartų, brolis Džimas Vitsonas, matė, kas nutinka. Jie mato teisingą žmonių požiūrį. Ir jie mato, kaip Dievas pradeda kalbėti tokius įstabius dalykus. Žinote kodėl? Kamės skirtumas? požiūryje, prieime, tam, kad aš ir tu galėtume aukti, bręsti, būdami atitinkamame tarnavime, tai nebus taip, kad tas tarnavimas turės gebėjimą iš savęs duoti tau vitaminus ir dvasinės medžiagas, nežiūrint į tavo lūkesčius ir požiūrį į Dievo dovoną. Dievas viską taip sutvarkė, tokiu būdu. Pažvelkite vėl, brolis Brahamas sako, atsiminkite, draugai, jūsų požiūris į bet kurią dievišką dovaną nulems tai, ką iš jos gausite. Taigi, jeigu tu ateini pas pastorių ar bet kurį dievo tarną, tarkime asmeniniam pokalbiui, patarimui ar maldai, ir jeigu tu ateini tokiu būdu, kad tu diktuoji viską, klausyk manęs. Aš tau sakau tą, na ar trečią. Leiskite pasakyti, ką jūs gausite. Nieko. Leiskite jums kai ką paaiškinti Happy Valley bažnyčią. Yra atitinkami žmonės, kurie prašė manęs susitikimo ir aš iš karto atsisakiau. Leiskite paaiškinti, kodėl tai padariau. Turintiems arogantišką, nepagarbų požiūrį, susitikimai nebus skiriami. Su manimi. Leiskite paaiškinti jums, kodėl. Situacijoje, kurioje atsidūriau ne taip seniai, aš patekau į ją iš nežinios. Aš nežinojau, ką tas asmuo ketina daryti. Tačiau, jeigu aš padarau tai žinodamas, jeigu aš iš anksto žinau jūsų požiūrį, ar suvokite, kad Dievas laiko mane už tai atsakinga, nes dabar aš sąmoningai paėmiau ir įvedžiau jo dovaną į sarkazmo akivaizdą atmosferą. Tuomet jis atsigrėžė į mane ir sako, kodėl tu tai padarėjai? Kai tu žinojai jų požiūrį, nuostatą, tu žinojai jų prieimo būdą, kad jis yra netinkamas, supūvęs, sugedęs, ir tu vis tiek tai padarėjai. Meldžiu pasakykite man, ko aš turėčiau klausyti. Ar turėčiau jaudintis dėl to, kad jūs supyksite? Ar turėčiau jaudintis, kad įžeisiu jį? Kiek kartų brolis Džimas Vitsonas atėjo pas mane ir sako, broli Doni, toks brolis ar tokia sesė nori su tavimi susitikti. Turiu pasakyti, jie išties nusivylė, jie man pasakė tą, na ir trečią, jie iš manęs reikalavo to ir kitko. Atleiski, draugė, bet susitikimo nebus. Tol, kol tu nepakeisi savo požiūrio, gali taukšti kiek tik nori lūpomis. Sakyk, kam nori, kad aš tau neskiriu susitikimo, bet aš tavo vardą garsiai paminėsiu. Aš bandau tave apsaugoti. Neseniai turėjau susitikimą su vienu asmeniu. Ten sėdėdamas, aš maniau, kad tas individas neišeis gyvas iš mano kabineto. Aš tiesiog maniau, kad juos ištiks mirtis. Nes šventoji dvasia manyje buvo taip stipriai nuliūdinta. Mane tai mirtinai išgazdino. Tačiau jie apie tai nieko nenutokė. Šlovė viešpačiui. Draugai, ar norite aukti? Norite būti palaistyti? Norite patekti į paėmimą? Reikalingas tinkamas prieimas. Tinkamas požiūris. Brolis Brahamas pasakė, būtent prieimo prie Dievo dovanos būdas nulėmė tai, ką galėsite iš jos gauti. Pas Dievą turi ateiti turėdamas tinkamą požiūrį. Jei ateini savanaudiškai, kai kuriems žmonėms siūloma išeitis yra neįdomi, jiems te rūpi papasakoti istoriją iš savo pusės, tai yra viskas, ko jie nori. Prieš kurį laiką aš savo kabinete susitikau su vienu žmogumi. Vos tik jiems įėjus pastebėjau, kad jie supykę. Tai suvokęs, aš pradėjau su jais kalbėti, norėdamas juos nuraminti, kad jie galėtų nurimti, tam, kad galėčiau jiems padėti. Taigi, Po kelių minučių jų veidas pasidarė raudonas. Staiga pastebėjau, kaip to žmogaus ranka pradėjo gniauštis į kumštį, štai taip. Ir aš pamaniau, ne, žinoma, to nebus. Ta žmogus toliau kalbėjo, kalbėjo, pasakė, tu pamokslavai šį vakarą prieš mane. Aš pasakiau, nesuprantu, apie ką tu kalbi. Pasakė, nemeluok, tu pamokslavai prieš mane. Atsistojo iš savo kėdės, priejo prie manęs prie stalo ir užsimojo kumščiu, kad man trenktų štai tame pastoriaus kabinete. Po tokių įvykių aš manau, kad kai kurie tikintieji žinia yra patys kvailiausi žmonės, su kuriais teko susidurti. Individas atsisėdo, aš galiausiai galėjau nuraminti tą asmenį. Dėkui dievui, tai buvo ne moteris, nebūčiau įstengęs jos nuraminti. Aš galėjau jį nuraminti ir po kelių akimirkų. Pradėjo lietis ašaros, žinot, atgaila, atleiskit, atleiskit, meldžiu. Tačiau vėlgi, Jėzus jau buvo apleidęs patalpą. Ten te buvo Donis. Vienas. Draugai, aš negaliu jums padėti. Aš neturiu stebuklingo jungiklio, kurį paspaudęs gaučiau prieimą prie Dievo akimirksniu. Aš galiu jums padėti tik tuomet, jeigu jūsų požiūris į Dievo dovaną yra teisingas. Priešingų atveju jūs surišate mano rankas – Mes galime klausytis brolio Branhamo garsajošių, galime mintinai jas išmokti. Tačiau, jeigu neturime tinkamo požiūrio, mes surišame Dievo rankas ir iš to nieko negausime. Mes galime eiti į šią bažnyčią tris kartus per savaitę, galime skaityti Biblijas, melstis, galime būti tokie ištikimi. Tačiau, jeigu neteisime pas Dievą tinkamų būdų, nieko iš jo negausime. Ar galite įsivaizduoti tai, kai mes žvelgiame į žodžio didybę, į tai, kai jis mums pateikė šiame paskutinėme laike, ar mes suvokėme iš tiesų, kas yra mūsų tarpe, ar mes suvokėme, kas mums tarnauja, kas yra tas tarnavimas. Pas Dievą turi ateiti turėdamas tinkamą požiūrį. Jei ateini savanaudiškai, jei ateini bet kuriuo, išskyrus teisingos protinės nuostatos apie Dievą ar apie bet kurią dievišką dovaną, būdu, tuomet niekados negausi iš to jokios naudos. Tu turi ateiti su pilnu atsidavimu Dievui, o ne su noru įrodyti savo nuomonę. Aš manau, tai yra svarbu. Tu niekuomet nieko negausi iš jo. Girdėjote tą istoriją, kai vyras atėjo pas brolį Brankamą ir pasakė, Dievas man pasakė daryti tą ir na, aš vykstu į užsienį. Po kiek laiko brolis Brankamas nuėjo pas Billy Polį ir sako, tai pati didžiausia klaida, kurią tas vyras padarė savo gyvenime. Jis paklausė, tu jam pasakė apie tai? Ne, jis manęs neklausė. Jis man tik pasakė, ką ketinas daryti. Kodėl? Priimo būdas, kaip jis priejo prie pranašo. Ar įsivaizduojate, kai tarnavimas kurio dėka mes gauname žodį šią valandą. Jis sukuria alkį ir troškulį Dievo žmonių širdise. Jie trokšto tapti panašesni į Dievą. Ir tai mus brandina. Praėjusį vakarą naudojau simbolizmą, kalbėdamas apie būdą, kurį buvau užaugintas, tas senas namas, visi tie kiti dalykai. Kai aš buvau jaunas, tai manęs nevargino. Tačiau, kai aš tapau vyresnis, Tuomet ta gėda ir pažeminimas pradėjo mane veikti, ir aš jaučiausi suvaržytas dėl dievimų rūbų ir namo, kuriame gyvenau. Aš niekados nenorėjau, kad kas nors ateitų ir pamatytų, kur aš gyvenu, arba kokį automobilį mano tėvai turi. Tai buvo dėl to, kad aš brendau. Aš tapau labiau sąmoningu ir nutuokiančiu, kad žmonės gyvena gražesniuose namuose, turi geresnius darbus, gražiau rengiasi. Kuo labiau brendau, tuo labiau tai mane vargino. Leiskite man jums tai parodyti dvasinėje prasmeje. Kai mes buvome kudikėliais Kristuje, mes nebuvome tokie jautrus ir pastabus, kokiais esame kitoje sferoje. Mes galvojame, šitie namai nėra jau tokie blogi, mano mintis nėra jau tokios blogos, žinote, nieko tokio, kad aš darau galbūt kažkokias nuodėmės, aš toks esu, Dievas mane supranta, tai yra labai nebrandaus žmogaus ženklas. Tačiau, kai mes augame, subrestame, Kas nutinka? Tuomet ši padangtė tampa pažeminimo padangtė. Tuomet tai, į ką anksčiau būdami vaikais mes žiūrėjome ir sakėme, na, nieko tokio, visi turi problemas, daro nuodėmės, visi klysta, tačiau kai mes išaugame, mes suvokime, kad tai nėra pasiteisinimas, aš turiu peraukti, išaukti, aš turiu sukovoti su tuo, iš Dievo malonės aš nugalėsiu, tačiau tai nenutiks tol, kol mes neleisime savo aukti, būdami žodžio tarnavime. Nei tu, nei aš neturime teisės diktuoti savo augimo būdo. Tu negali pasakyti, aš galiu maitintis tik iš šio žmogaus. Neturi teisės tai pasakyti. Žiūrėkite vėl, brolis Brakomas sako, yra būdas, kurio turi ateiti pas Dievą. Jeigu atini pas Dievo dovaną, turi ateiti su teisinga protinė nuostata. Tu turi ateiti tinkamu būdu, kitaip atėjęs nieko negausi. Taigi, vienintelis būdas, kurio galėsite ką nors gauti iš dovanos, yra toks, kuomet požiūris yra nuolankus ir pagarbus. Tuomet, jeigu Dievas pasiunčia mums evangelistą į šią bažnyčią, arba iš kitos šalies tarnautoje, na, man nepatinka, kaip jis pamokslauja, tu negali turėti tokio požiūrio. Tu turi pasakyti, Dieve, aš niekada negaudau už tokio tipo žmogaus palaiminimo, bet aš pakeisiu savo požiūrį, nes galbūt aš trukdau, galbūt tai aš esu ta priežastis, dėl kurios aš niekada negaunu palaiminimo, nes aš taip savo protę sugalvojau. Greičiausiai nieko ir negausi. O, garbė Dievui. Sakykim, ateiname į bažnyčią ir pamatom, kad pamokslauja mūsų labiausiai nemėgstamas pamokslininkas ir visi pakeistume savo požiūrį. Pasakytume, vargė, vargė, nežinojau, kad jis pamokslau šiandien. Būtų buvęs nuostabus, pramoginis savaitgalis, jeigu būčiau neėjęs į bažnyčią. Vargė, vargelė, jeigu būčiau žinojęs, kad jis pamokslaus, būčiau pasiėmęs vaikus kur nors papramogauti savaitgaliui. Tačiau, jeigu tu ateitum ir pasakytum, žinai ką, aš esu čia, bažnyčioje. Aš turiu įsitraukti į susirinkimą. Aš tikiu, kad aš trauksiu iš to vyro kaip niekad anksčiau. Aš atidėsiu viską, galbūt jis pjaudosi, seilės tyška jam per lūpas, ū, kaip šlikštu. Aš nežiūrėsiu į tai, galbūt jisai užstringa arba juokiasi, ha, ha, ha, erzinančiai. Atidėk viską į šalį. Aš tiesiog prašysiu Dievui, kad jis padėtų man nežiūrėti į tai. Ir tu nustepsi, kiek daug tu gausi palaiminimų. Ir po susirinkimo pasakysi, garbė Dievui, broli, tai pats geriausias tavo pamokslas. Iš tiesų? Ar pasikeitė jis? Ar tu? Ar tai iš tiesų buvau aš? Kodėl? Nes mūsų nuostata ir požiūris yra svarbus. Mes sakome, viešpatė, tu tai padėjai tam pamokslininkui. Viešpats atsigrėžė į tave su šypsena ir sako, argi? Faktiškai aš padėjau tau, ne jam. Kodėl, draugai? Požiūris. Požiūris. Taigi, tam, kad išlaisvintume viską, ką Dievas mums turi paruošęs, reikalingas teisingas požiūris. Štai čia šetono suriša daugybė iš mūsų. Jis užblokuoja mus, kad mes negautume dalykų iš dieviškosios prigimties per mūsų požiūrį. Jeigu galima įvardinti vieną dalyką, kurio mums ypač reikia žinioje, tai yra pagarba. Visi jos reikalauja, tačiau nežino, kaip ją teikti kitam. Na, garbė, šiandien jūs tylus kaip baptistai. Teskime, kur pabaigėme praėjusį kartą. Brolis Branhamas pasakė, vieną dieną šis pažeminimo kūnas, kuriame dabar esame, bus numarintas mirtimi. Visos jo savybės, mentalitetas prapuls ir išsiskaidys su smegenų lastelėmis. Tačiau viduje ten gyvena šventoji dvasia, kuri vieną dieną sugrįž, kartu atvesdama prikeltą į kūną, kuris yra priešingas dabartiniam arba yra negatyvas stiprus, sveikas, jaunas. Kas iš jūsų norite to? Ar žinote, kaip tai gauti? Per dovanas. Aš gausiu pats tą kūną. Negausi. Nepakilsi nuo šios žemės savo pastangomis. Garbė Dievui. Tai yra Dievo numatytas kanalas naujame Dievo valdyme. Pažvelkite, jis vėl sako, vieną dieną, man patinka jo pavartoti žodžiai, vieną dieną mes paliksime šią palapinę, šią gyvenamą vietą, pažeminimo padangtę. O kas būtų, jei tu arba tu ir tu neturėtumėte gyvenamosios vietos ir faktiškai būtumėte benamių gatvėje? Turėtumėte dėžę iš kartono, praėjusią naktį būtumėte nakvojęs po tiltų Norfrown gatvėje. Auštant rytui būtumėte pabudęs, visur aplink jūs balandžiai skraido, dergia ant jūsų, kartono dėžės ant jūsų, visur tas marvė. Neturėtumėte vonios, kurioje galėtumėte nusiprausti, išsivalyti dantis, susišukuoti ir ateitumėte toks į bažnyčią. Nuo jūsų dvoktų, nes jau keletą dienų ar savaičių būtumėte nesimaudęs, jūsų burnos kvapas būtų prastas, rankos nešvarios, rūbai suplėšyti. Jūs pažvelgtumėte į mus, kurie iš Dievo malonės turime gyvenamąją vietą, turime vonę, kurioje galime nusiprausti, išsivalyti dantis, galime susišukuoti. Tačiau jūs jaustumėtės toks netinkamas šiai vietai. Ištiestumėte ranką paspaudimui, tačiau žmonės pažiūrėtų į ją kokiai purvina, nešvari ir niekas nenorėtų jos paspausti. Komet visi stovi bažnyčios prieingyje, bendrauja, šnekučiuojasi, draugiški, malonus, jūs būtumėte vienas vienutėlis kamputyje, nes niekas su jumis nenorėtų bendrauti, jūsų rūbai būtų netinkami, suplyšę, jūs su jais ir miegate ir gyvenate, tačiau jūs mylite Dievą visą širdimi, jūs panorote ateiti į bažnyčią. Jeigu šį rytą galite taip į savo kūną pažiūrėti, aš nupiešiau jums, milijonieriaus, pavidalą, palyginus su tuo, kaip jūsų kūnas atrodo amžinybėje ir žemėje. Taigi, palyginus šį kūną su Teofanija, jokia lygybė neegzistuoja. Regėjimas apribotas, klausa apribota, uoslė yra apribota. Ir su kiekviena diena viskas eina vis prastin ir prastin ir prastin. Tačiau mes tiek daug vertės ir išdidumo skiriame šiai pažeminimo padangtėjai. Ir tu galvoji, nedaug dieve, kad kas nors mane pamatytų nesusitvarkiusi. Arba vienas plaukelis kyšo ne savo vietoje. Aš tikiu, kad mes visi privalome būti švarūs, turime būti nusiprausę, išsimaudyti, ar jums reikia to ar ne. Tai yra bendras mandagumas, kad nereikėtų užspaudus nosies mėgauti susirinkimu. Ar ne? Mes nenorime, kad tai taptų tuščiu išdidumu, kad kai šventojų dvasia nužengs, bijotume pakelti rankas, nedaug dievę tapsime per daug emocionalūs. Draugai, kas yra šis kūnas? Pažeminimo padangtė. Ir jeigu mes neturėsime į dovanas tokio požiūrio kaip į paėmimą ir atgimimą, tuomet nebūsime apšviesti, kad pamatytume tai, ką Dievas daro. Mes negalime aukštinti šio kūno, mes turime juo nepasitikėti, mes neturime padaryti jo savo šeimininku, mes turime leisti jam žinoti, aš žvelgiu į tave kaip į skudurą. Tu, ponė, esi valkata. Tu dvoki. Tavo susivėlę plaukai styro, it juose būtų susprogdintas nedidelis fejerverkas. Atrodo apsileidęs. Rūbai suglamžyti. Tavo akys aptemusios. Ką? Tai to dalis. Ką sakai? Negirdžiu. Ką? Ką? Kas tu, broli? A, a, matau, matau. Tai yra pažeminimo padangtės dalis. Pasiklausykite. Pažeminimo padangtę ir mes būsime perkeisti, atsistosime ant kitos žemės, kurioje yra tyrumas. Pasiklausykite. Ir kai mūsų kojos pirmą kartą prisilies prie tos palaimintos žemės, kai senasis Sijono laivas nuleis būres išlipimui uoste, mes paskubomis išsilaipinsime – Tuomet viskas bus baigta. Lygos ir lošumas, skausmai ir viskas bus pradingę. Senyvas amžius, mirtis, liudesys, visi šie fiziniai dalykai sukelti dėl prakeiksmo bus dingę visam laikui. Tačiau, kaip aš tai pasieksiu? Kaip aš pasieksiu tą vietą? Aš turiu aukti, kaip krikščionis, aš turiu bręsti, aš turiu aukti tam, kad ateičiau pas Dievą su tinkamu pagarbiu požiūriu. Žiūrėkite, mes, kurie priemėme tave, esame labai dėkingi viešpatie žinodami, kad vieną dieną būsime perkeisti. Šis senas, žemas kūnas, pažeminimo kūnas, kuriame dabar gyvename, bus perkeistas, sutapatintas ir padarytas toks kaip tavo kūnas. Galbūt jūs žiūrite į save kaip į stabą. Galbūt jūs garbinate savo kūną, jūs vyrai, kurie esate gražus, moteris, kurios esate gražios, jūs manote, kad esate seksualus pasaulio atžvilgių. Ar jūs žiūrite į save kaip į pažeminimo padangtę? Ar jūs tai žemina, suvaržo Ar jūs norėtumėte, kad angelai jūs pamatytų tokiame kūne? Tai yra tokio tipo kūnas, kuriame, būdamas, aš nenorėčiau žengti prieš mano viešpaties sostą, būdamas tokio tipo rūbais apsirengęs. Juk tai mane suvaržytų žvelgti į amžinojo veidą, būnant apsirengus šiais karmalais. Būtų gėdinga žvelgti į jį šiomis akimis. Jeigu aš šiek tiek atsitraukčiau, vaizdas susilietų. Ar norėtumėte būti su akiniais? Arba kaip kai kurie iš jūsų dirbtinai išsigydė akis kontaktiniais lešiais? Ar norėtumėte parodyti savo raukšlėtas rankas? Žilus plaukus, broli Filai? Juk tai suvaržytų, sukeltų gėdą, aš jaučiausi pažemintas. Todėl jis pasigailėjo manęs ta gėda, ta panieka, kuri būtų ant manęs. Jis aprengs mane savais rūbais, kaip jo pačio rūbai. Pažvelkite, jis sako, Dieve, padėki mums. Būkime įmagnetinti šventąją dvasę, kad Jėzus vieną dieną pasirodęs danguje galėtų pritraukti šiuos senus, menkus, trapius pažeminimo kūnus. Ir mes pateksime į Dievo formuojamą puodą ir išeisime, amen, nemirtingais. Ir išeisime nemirtingais kad gyventumėm žinai vieną šlovingą dieną Tačiau tik tie, kurie magnetinti, bus pritraukti. Ar galite įsivaizduoti, mes galime sėdėti tokiame tarnavime, kur yra pamokslaujami tokie dalykai. Tačiau galime visiškai nedaug te gauti iš to. Yra žmonės, kurie eina į šią bažnyčią ir jie sako, aš beveik nieko negaunu bažnyčioje. Aš tikiu tuo. Tai yra visiškai įmanoma tokiam žmogui eiti bažnyčią ir nieko negauti. Bet tai yra keista, kadangi brolis Rėjus ir sesės, jie praleidžia daugybę nesuskaičiuojimų valandų, ruoždami DVD įrašus šių susirinkimų, jie siunčia į visą Afriką. Žmonės laukia su nekantrumu, tai kad gautų tai pašte, kad gautų tai, iš ko jūs nieko negalite gauti. Labai keista, neįprasta. Bet matote, viskas priklauso nuo jūsų požiūrio. Vėlgi, Jūs galite sėdėti čia, kur daugybė vitaminų, maistinių medžiagų, šventosios dvasios vanduo juda, dievo jėga veikia. O jūs sakote, o... Įdomu, kiek ten dar pasi puslapį su citatomis. O, žmogau, mane jau kviečia Čarlio restoranas. Negaliu sulaukti, kada galėsiu atsisėsti prie staliuko, užsisakysiu tą šviežiai iškeptą karštą duoną, užtepsiu sviestą, kuris taip gražiai susileis, o užsisakysiu šaltos ledinės arbatos, tačiau aš pamokslauju tai, kas keičia kitų žmonių gyvenimus, o jūs užsisakinėjate patiekalą iš Čarlio restorano meniu. Galvojate apie savo mėgstamiausią kepsnį. Jeigu jūs norite, palikite dabar susirinkimą. Jums bus geriau eiti ten ir valgyti savo kepsnį, nei sėdėti čia, kur žodis yra pamokslaujamas ir jūs nieko iš jo negaunate. Kodėl, draugai? Dėl požiūrio. Ar jūs suvokite, Dievas privers žmonės atsakyti už jų požiūrį? O viešpatė, pažvelkite, kuo daugiau tikrame tarnavime yra atnešama žodžio, tuo labiau jautiesi besilgintis tikrųjų namų, tuo pačiu tampi dar labiau apgailėtinas. Atsiranda dviejopi jausmai ir manai, kodėl aš taip linksmai liūdžiu, kodėl aš esu taip pakilėtai kritęs, kodėl aš esu taip nuostabiai apgailėtinas – Kodėl jaučiuosi nepakartojamai blogai? Viena jūsų dalis sklando, sklando Dievo žodžio akivaizdoje, tačiau kita dalis galvojo, kas su manimi ne taip, kas blogai. Kaip ir minėjau praėjusį vakarą, diena iš dienos, man augant, kuomet mokyklos autobusas sustodavo prie mūsų namų, aš jausdavausi suvaržytas – Aš nenorėjau, kad vaikai matytų, kur aš gyvenu. Mūsų namas buvo prie pat gatvės. Neturėjome oro kondicionieriaus, nebuvo jokio šildytuvo. Labai dažnai, kai atsikeldavau, būdamas mažu vaiku, žiemą nueidavau į virtuvę, kibirė turėdavau pralaužti ledą, kad galėčiau pasisemti vandens. Kaip jau minėjau, man dar nėra 3000 metų. Daugybę kartų rytais, kai pabusdavo mano kojos, paliesdavo šaltas grindis, ugnis jau būdavo užgesusi. Kambario viduryje buvo nedidelis pečiukas ar bačka, kurioje degdavo ugnis. Centrinis šildymas, visi aplink tą pečiuką sustodavo ratu. Centrinis šildymas, štai apie ką aš kalbu. Kambario centre pečiukas arba bačka su ugnimi, Ar esate taip šildęsis, kaip ant iešmo kepamas kepsnys? Pasukate vieną pusę, po to atsukate kitą, po kažkiek minučių kitą pusę ir sukatės ratu, kaip ant iešmo. Nejaugi manot, kad aš būčiau norėjęs pasikviesti draugus iš mokyklos, kurių namuose buvo kondicionieriai ant sienų. Manot, kad būčiau norėjęs, kad jie būtų nakvoję pas mane. Jie juk turėjo daugybę dalykų. Nejaugi manote, kad aš būčiau juos pasikvietęs į savo namus? Juk man buvo gėda. Aš buvau visas susivaržęs, pažemintas. Ne jau manot, kad aš norėčiau, kad angelai pažiūrėtų į mane, kai aš apsirengę šiais rūbais? Jeigu tai nebūtų buvusi perkeičiančioji jėga, mano protė, tuomet nuo pat sielos atgimimo aš nebūčiau galėjęs pakviesti karaliaus, kad jis apsigyventų manyje. Aš buvau perkeistas iš savo sielos ir kažkaip, nežiūrinti pažeminimą, Aš pakviečiau jį tapti šio kūno šeimininku. Nesakykite man, kad logiškai to neįmanoma padaryti, kad tai neturi jokios prasmės, broli Derelai, kad mes galėjome pakviesti amžinybės karalių, kuris gyvena rojuje, o amžinose sferose, kuris gyvena šventume ir tyrume. Nori pasakyti, broli Doni, kad tu sugalvoji jį pakviesti į savo padangtę? Žinoma, aš ne tik tai padariau, jis jau priėmė pakvietimą. Ir tuomet jis man sako, pakelk savo šventas rankas. Ar turėjo menį šias suvargusias rankas? Šios rankos, jos tiek daug iškentė. Taip, o kodėl jos šventos? Nes tas, kuris yra šventas, yra tavyje ir jis pašventino tave savo tikslui. Pažvelkite į Romiečiams 8 skyrių 21 eilutę. Kaip aš ilgiuosi tos dienos ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš suirimo vergyjos. Suirimo vergyjos. Vergyja, štai ko yra jūsų kūnas, jūsų namai. Suirimo vergyja. Kūnas neleis jums matyti jūsų augimo, kaip Dievas jūs stipriai myli. Jis bandys sulaikyti Dievo meilę nuo jūsų, gyvenimą su Dievu, Dievo malonę. Jis nori, kad jūs žvelgtumėte į Dievą iš savo kūniškos perspektyvos, iš tos žemos perspektyvos. Žiūrėkite, Kūrinė bus išlaisvinta iš surimo vergyjos ir įgys šlovingą Dievo vaikų laisvę, juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ne tik mes, visa kūrinyje. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius dvasios vaisius. Ir mes dėjuojame kantriai laukdami. Ko? Daugiau pinigų, didesnių namų, automobilių? Kantriai laukdami įsūnymo mūsų kūno atpirkimo. Kieno? Nesielos. Siela jau seniai išpirkta. Dėl to jį dėjuoja. Išpirktoji siela. Išpirktoji siela nenori palikti šio kūno kažkur už nugaryje. Nes jei sėkla, Dievo genas, dvasia atgaivino tavo kūną, tai yra kaip ženklas, kad jis eina į prisikelimą. Tuomet sėkla, genas, negali palikti tavo kūno už nugaryje, lygiai taip pat kaip Dievas negali palikti šios žemės ir persikelti kitą planetą ir naudoti kitą planetą savo būsimiesiems namams. Žiūrėkite, brolis Brahamas pasakė, mes esame iš anksto paskirti sovinėliu. Šventoji dvasia yra mūsų anspaudas, užstatas reiškia, pasiklausykite, kad laukia dar daugiau. Dabar mes turime tik to užstatą. Užstatas tai yra pradinė įmoka. O viešpatė, jeigu džiaugsmą mums sukelia pradinė įmoka, kaipgi jausimės tuomet, kai būsime pilnai išmokėti? Ak, kaip nuostabu, tik pradinė įmoka, kuri tai laiko apsaugo ir garantuoja, kad niekas, pasiklausykite, niekas kitas negalės to paliesti. Garbė Dievui, velnės gali prieiti ir sakyti, aš noriu šito, brolio, aš noriu šito pamokslininko. Dievas pasakys, ne, pradinė įmoka sumokėta, jis man priklauso, aš noriu šio brolio, aš noriu šios sesės. Ne, tu negali jos turėti. Aš užmokėjau pradinę įmoką, daviau anspaudą šventąją dvasią, jį man priklauso. Pradinė įmoka, kuri tai laiko, apsaugo ir garantuoja, kad niekas kitas negalės to paliesti. Tai yra mūsų įsūnymo užstatas, amen, šventoji dvasia, dabar yra Dievo užstatas mūsų širdise, anspaudas. Sūnų įsūnymas mūsų laukia kelio pabaigoje. Būtent dėl to, draugai, aš negaliu pamokslauti, kad mileniumas tūkstantmetė karalystė jau prasidėjo, arba kad mūsų kūnai jau yra pašlovinti. Dar nėra taip. Žmonės sako, vargšelis tas senasis brolis Donis. Kažkuria dieną tai perskaičiau, vargšelis brolis Donis. Jis tiek daug vilčių sudeda į ateitį. Žinoma, viskas, ką pranašas priskiria ateičiai, aš priskiriu ateičiai. Jei jis priskiria tai praeičiai, aš priskiriu tai praeičiai. Dabartį dabarčiai. Jeigu aš sakyčiau, kad aš jau turiu pašlovintą kūną, aš būčiau beprotis. Jeigu aš tikėčiau, kad dabar yra jau tūkstantmetė karalystė, tai būtų beprotybė. Aš esu pakeliui, bet tai dar nėra tūkstantmetė karalystė. Atkreipkite dėmesį, mes vis dar su jais dėjojame. Su jais, nes dar nesame gavę mūsų įsūnymo pilnatvės. Tačiau mes turime to užstatą. Buvome ištraukti iš pasaulietiškų dalykų ir dabar tapome Dievo sunumis ir dukterimis. Mes dabar turime užstatą, mūsų dvasios dėjuoja, prašydamos pilno įsūnymo. Tačiau dabar turime to užstatą, kuomet gauname šventąją dvasę, yra mūsų pilnų įsūnymų arba pilnų išgelbėjimų. A, kaip gražu, man tai tai patinka. Jeigu jam tai patiko mums, tai turi patikti. Mes laukiame įsūnymo pilnatvės. O kuomet tai vyks? Perskaitykite tai. Ne tuomet, kada ant spaudai bus atidengti, bet pirmo prisikėlimo metu, būtent tuo met mūsų kūnai bus perkeisti iš šių žemų būtybių. Iš šių žemų būtybių, kuriomis esame dabar ir mes įgysime tokį pat šlovingą kūną kaip ir jo, nes mes regėsime jį tokį, koks jis yra. Ir mes būsime kaip jis. Komet jis apsireikš, mes apsireikšime jo panašume. Mes turėsime tokį kūną, kaip jo. Šlovingą, pašlovintą kūną ir visi gyvenimo. Pasiklausykite, išbandymai ir kovos, išblės, įtrūkas, kuris bus it nupūstas. O, garbė Dievui. O, Garbė Dievui, džiaugsminga diena, džiaugsminga diena, kuomet išbandymai bus nupusti į trūkas. Aš ilgiuosi tos valandos, kai visi išbandymai, problemos pradings, jie išnyks kaip rūkas, pūstelėsi ir visa tai dings. Daugiau niekomet neturėsiu nei vieno rūpeščio ar problemų, neturėsiu nei vienos naštos nešti, jūs niekomet nesirksite, neturėsite negatyvių jausmų, to niekados daugiau nebus mūsų tarpe. Taigi, visi išbandymai ir gyvenimo kovos išblės it rūkas, kuris bus it nupūstas kad daugiau nieko met neapsireikštų. To daugiau nebebus. Ir šios žemiškos padangtės, kuriuose mes dabar dejuojame, mes laukiame to užstato, to išgelbėjimo užstato, kad jis pasireikštų pilnatvėje. Šį rytą jūs to negirdėjote, esu tikras – Šįryt atsikėliau prieš išauštant. Labai anksti prabudau. Aš išėjau į kiemą. Saulė vos vos buvo be pradedanti kilti. Tamsa dar slipėjo šešėliuose. Vėsa jautėsi. Aš staptelėjau, tačiau negalėjau išgirsti. Klausiausi, nors ženklai buvo, tačiau negalėjau to suvokti. Gamta dėjavo. Klevai šalia kelio. Jų lapai rudavo ir krito žemėn. Riešutmedžiai pasidarė geltoni, kiti medžiai taipogi pradėjo mesti lapus. Tačiau aš negalėjau išgirsti jų balso, aš klausiausi, tačiau negalėjau suvokti. Tačiau žinau, kad yra kita kalba, jų kalba, kuri neprilyksta mano kalbai. Jeigu aš būčiau turėjęs galimybę suvokti tą kalbą, aš būčiau išgirdęs klevą sakantį, o ne, o ne. Tenesio žiemos atšiaurumas artinasi. Kokia bus ši žiema? Ar bus daug sniego? Ar bus minusinė temperatūra? Kokia bus ta žiema? Aš, broli Džimai, negalėjau to išgirsti, tačiau žinau, kad augmenija turi savo kalbą ir medžiai dėjavo, verkė. Taigi aš stovėjau ir žiūrėjau, aš mėgstu. Rugsėjai tai nuostabus metas, tačiau išgyvenau liūdėsi, nes žinai, kad už mėnesio ar pusantro visi lapai nukris, medžiai liks pliki, bevaisiai, lapai nukris, jie išsiskaidys vėl į cheminius elementus po medžiu. Viena iš priežasčių, kodėl aš taip jaučiausi, yra ta, kad aš matau savo pačio gyvenimą tame. Kai buvau paauglys, nekalbėjau apie senyvą amžių. Man rodės, kad jeigu žmogų jau 50 metų, tai jau viešpatė pasigailėk tokio seno žmogaus. Ar įsivaizduoji, 40-50 metų jau turėsi vaikščioti su lasda, aš galvojau. Tačiau dabar man jau 55, 50 kažkiek. Tačiau dabar aš pažiūriu į save ir sakau, 55 metai netaip jau daug. Žinot, kuo labiau sensti, tuo labiau sakai, na, netiek jau daug tų metų aš turiu. Ar iš tiesų? Tačiau aš žiūriu tą medį ir matau save. Aš žiūriu į saulėlydį ir matau save. Aš anksčiau, būdamas paaugliu, apie tai nesusimastydavau, tačiau dabar, kai senstu, aš apie tai susimastau. Kodėl? Kodėl aš taip jaučiuosi? Kodėl aš išgyvenu liūdėsi? Nes aš žinau, kad neužilgo po atitinkamo skaičiaus saulėlydžių aš jau nebegalėsiu daugiau prisiminti gerai. Man bus sunku, nes Dievas mane palaimino gerą atmintimi. Aš pamokslaudamas galbūt sakysiu, brolis Brahamas pasakė O ką jis ten pasakė, palauk? Ir jūs visi tiesiog sėdėsite, kai kuriems iš jūsų iš vis nerūpės, nes būsite tokioje pačioje apgalėtinoje būsinoje, kaip ir oh aš. Šlovė Dievui, broliai, Doni, pamokslauk. Aš pasakysiu, aš dar nieko juk nepamokslavau. Kodėl tai mus žaidžia? Nes mes nenorime to. Kažkas dėjuoja mumise. Jeigu aš būčiau net gimęs iš aukšto, tai man neturėtų tokio poveikio. Aš nenoriu plastinės veido operacijos. Aš nenoriu nosies plastinės operacijos. Tu pasakysi, tau reikia nosį pasitaisyti. Aš noriu pilno perkeitimo komplekto. Aš nenoriu, kad kažkoks plastinis chirurgas darytų operaciją. Aš noriu, kad pagrindinis daktaras ją atliktų. Jie žada, kad plastinės chirurgijos poveikis trunka apie 10-15 metų. Taigi, kai praeina, tie metai atrodo kaip anksčiau. Tačiau, jeigu operaciją darys pagrindinis chirurgas, rezultatai truks amžinai. Dabar pati gamta dėjuoja, laukdama ko? Dievo sūnų pasireiškimų. Jau dabar mes turime savo išgelbėjimo užstatą ir galime paimti mūsų brolį, mirštantį nuo vėžio, ir stovėti greta, užtariant tą nedidelį išpirkimo kvapsnį jame. Nedidelį išpirkimo kvapsnį. Melstis už jį tikėjimo maldą. Ar galite įsivaizduoti? Dievo vaikai turi išpirkimo kvapsnį. Iš kur jie jį gavo? iš to pačio, kuris jį įkvėpė Adomui. Mano plaučiai dar nėra pilnai tuo užpildyti. Aš pilnu kvapsniu to negaliu įkvėpti, tačiau aš turiu pakankamai, kad galėčiau melstis tikėjimo malda, kad galėčiau pamokslauti žodį, paklusčiau. Tik tiek, kiek užtenka man, kad tapčiau alkanu. Išpirkimo kvapsnį jame. Melstis už įtikėjimo malda, kuri mirštantį žmogų pavers vėl sveiku. O ką galėsime padaryti, kuomet įgysime nuosavybę pilnai? Gamta tai žino. Gamta dėjuoja. Ir mes dėjuojame draugė su jie. Gamta laukia Dievo sunų pasireiškimų, nes ji buvo prakeikta draugė su savo šeimininku. kuomet jos šeimininkas aukščiausias. Štai žmogus virš žemės, štai žemė po juo, jo valdžioje, pavaldume. Tuomet gamta puolė kartu su šeimininku. Tačiau, kai šis giminaitis atpirkėjas atėjo, aleliuja, ir atpirko žmogų, kuris yra gamto šeimininkas, nuo tuo met visa gamta laukia pagrindinio šeimininko. Nori pasakyti, kad Jėzus nėra pagrindinis šeimininkas? Ne žemė šeimininkas. Taip ir maniau, kad kai kurie iš jūsų pasimėsite. Ar Jėzus buvo šeimininku Edeno sode? Adomas buvo juo. Jeigu žemė dejuotų tik dėl Jėzaus, tuomet jos dejavimas turėjo liautis prieš 2000 metų. Jis juk bendravo su gamta savitų būdu. Jis sudraudė vėjus, audrą, jūrą, bangas. Jis skirtingais būdais turėjo sąlytį su gamta, ant gamtinė jėga per stebuklus. Jis sukūrė vyną iš vandens, o ne iš vynogių, pakeldamas fizinį procesą į aukštesnį lygmenį gamtoje, tam, kad gamta išgirstų, būk drasi, aš esu čia. Garbė, Kartu su manimi eina Dievo sūnus, kurie bus atstatyti. Kaip mes tai padarysime? Mes negalime to padaryti, būdami dvasiniais kūdikiais. Mes negalime ginčytis dėl skirtingų dalykų. Mes turime eiti į priekį, aukime, išaukime. Leiskite rasti vietą pabaigai ir atpirko žmogų, kuris yra gamto šeimininkas, nuo tuomet visa gamta laukia pagrindinio šeimininko. Visa gamta laukia savo šeimininko. O šeimininkas tai Dievo sūnus, kurie buvo duoti šiai žemiai. Taigi Dievas turės savo dangų, žinoma bet šitai buvo atiduota žmogui. Giminaitis atpirkėjas atėjo mūsų išpirkti. Tai, ką praradome, kuomet darbas bus baigtas, mums bus sugražinti visi dalykai. Kokie dalykai? Mes turime visą jėgą, mes turime amžinai gyvenimą, mes turime amžiną sveikatą garbė Dievui. Mes turime amžiną jaunystę. Kas būtų, jeigu kosmetikos gamintojai galėtų pasiekti tokį lygmenį? Ar suprantate, ką daro tie kosmetikos gamintojai, vitaminų, atjauninimo priemonės įvairios? Aš nesakau, kad visą tai neveikia. Aš nesakau, kad tai nepadeda jums. Tačiau jie gali atjauninti jūs tik iki atitinkamo ligmens. Jie niekados negalės sugražinti jūsų į pačią pradžią. Tai yra vienas kelias. Ir per tarnavimą, Dievo pašauktus tarnautojus, Dievas veda mus žingsnis po žingsnio, pamažu, iš šlovės į šlovę, vienas įstatas po kito, kol galiausiai atsistosime prie krašto, apsižiūrėsime aplink ir daugiau nebėra hetito aplinkui. Jebusiečių, kur jie visi dingo, Dievas juos išvarinėjo tuomet, kai tu augai. Tu augai, augai, augai, augai ir tau augant jis juos išvarė. Mes turime amžinas jėgas. Ak. Mes esame tiesiog amžini drauge su amžinuoju. Tuomet, jeigu kas nors paklaus, ar tu amžinasis? Taip. Amžinas jau dabar? Ne, aš kalbu apie sielą, ne apie šį kūną. Tačiau, kai galiausiai aš įgausiu pilnatvę, aš tapsiu amžinojo dalimi. Draugai, ar jūs tikite tuo? Ir tuomet mes visi laukime to meto, laukime ir dejuojame, laukime. Leiskite pabaigti štai kuo. Tačiau pažiūrėkite, kai šis kūnas gauna šventąją dvasę, nemirtingą į gyvenimą tavo viduje, tai it įmeta, atkreipkite dėmesį, tai it įmeta Tai it įmeta, tai it įmeta, ar kada nors metėte beisbolo kamolį, futbolo, krepšinio, keptuvę, ne, ne, ne, tiksliau ne, sesės juk nesisvaido keptuvėmis, bet ar esate ką nors metę? Jūs paimate tą daiktą į savo ranką ir jūs nukreipiate jį norimą kryptimi į savo vyrą, tiksliau į e, šitą, į beisbolo gaudimo pirštinę, tinklą ar vartus ir tas daiktas jūsų neprašo jį mesti, jūs metate jį pats. Ir kai jūs gaunate šventąją dvasę, pranašas sako, šventoji dvasė paima, užvaldo šį kūną ir įmeta jį į paklusnumo pirštinę. Tu išmestas esi. Ir kūnas išgirsta šiuos nuostabius žodžius, tu daugiau nebesi šeimininkas tai it įmeta šį kūną į paklusnumą Dievui. Aleliuja. Tas, kuris yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės. Romiečiams 8.1. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Štai taip. Tai it įmeta, įstumia jūsų kūną į paklusnumą. Pažvelkite. Tau nebereikia sakyti, ak, jei tik galėčiau nustoti gerti. Jei tiesiog galėčiau, tiesiog įeik į Kristų ir viskas pradings. Suprantate, nes jūsų kūnas paklūsta dvasiai. Jis jau nebėra paklusnus pasaulio dalykams. Jie yra mirę. Kaip jūs, moterys, tvirtinančios turi šventąją dvasę, šlaistotės ir dėvite šortus ir visą tai, kaip jūs galite taip daryti, kaip tavyje esanti šventoji dvasia gali tau leisti daryti tokius dalykus kaip šie. Taip tiesiog negali būti, jokių būdų to negali būti, tai nėra nepadari dvasia, tai šventoji dvasia. Tuomet, kai tu tampi paklusnu šiai dvasia, jį įmeta visą tavo būti gyvenimą į paklusnumą. Ir ši dvasia yra visai nesusijusi su pasauliu tai yra pasireiškusi žodžio sėkla arba atgaivinta sėkla, aleliuja, padaryta vėl gyva. Dvasia? Dvasia yra nekas kita, kaip pasireiškusi žodžio sėkla, atgaivinta sėkla. Ir kaip Biblijoje yra sakoma, nedryk to, šis kūnas toj pat jai paklūsta, net klausimas nekylo, kas tai yra? Tai yra prisikėlimo užstatas. Šis kūnas bus vėl pakeltas. Jeigu tu neturi savyje pakankamai Dievo gyvybės dvasios, kad šis kūnas būtų paklusnus, tuomet tavyje neužteks Dievo dvasios, kad būtum perkeistas. Paklusnumas kūne yra kaip užanspaudavimas sielai. Tai parodo, kad jis eina į perkeitimą. Ar jis iškart ims ir paklūs? Žinoma, ne. Ar jis tebe norės daryti viską savaip? Žinoma. Tačiau jam nebus leista tai padaryti, nes siela tai valdo. Ir tai parodys, kad mano siela įsako kūnui. Aš žinau, kas tau yra tinkama, o tu nežinai. Tu laikysi savo lūpas užčiauptas. Eisi į bažnyčią. Nenori eiti. Jis ten spjaudosi, rėkia tas reiganas. Vis tiek eisi jo pasiklausyti. Muzika per garsiai groja. Jis yra labai žiaurus pamokslautas, negaliu jo klausyti. Tau reikia to, nes tu pats esi žiaurus gyvenime. Garbė. Kūnas pasakys, na ką, reikia eiti į bažnyčią. Žinoma, taip, tu eini į bažnyčią ir turėsi tinkamą požiūrį, kai ten nueisi. Net nemėgink snausti, nes gausi gerą antausi. Tu, kūne, eini į Dievo namus tu leisi iškelti tas rankas, nes aš noriu šlominti Dievą. Tu duosi man savo lūpas, nes aš noriu garbinti jį. Žinai ką, man reikės ir tavo kojų, kad aš galėčiau šokti, kai šventoji dvasia mane pripildys. Turbūt juokauji, tu neketini to daryti. Dėja, ne. Aš tai darysiu, nes tu priklausai man, ne aš tau. O, garbė. Kūne, nejau nežinai, ką aš bandau tau padaryti, aš bandau tave įvesti į prisikelimą. šis kūnas bus vėl pakeltas. Nes pasiklausykite, kodėl. Nes tai jau yra prasidėję. Kūno pavergimas, broli džimai, jau prasidėjo. Kūnas pavaldus sielai. Atsistokime. šis kūnas bus vėl pakeltas, nes tai jau prasidėję. Broli Džimai, noriu pasakyti, kad tu vis labiau žilsti, vis daugiau raukšlių atsiranda, tačiau tai jau prasidėjo? Tačiau prasidėjimas nereiškia, kad bus mažiau raukšlių ar mažiau žilų plaukų. Prasidėjimas reiškia atsidavimą arba pavaldumą, kai kūnas tampa pavaldus sielai. Kai iškrenta žili plaukai, tai yra paskutinioji stadija. Tačiau aš esu pakeliui manie tai jau prasidėjo. Pasiklausykite, kadaise jis buvo pavaldus nuodėmiai, purvui ir sugėdimui. Tačiau dabar jis turi užstatą. Jis padarytas dangišku arba paverstas į dangišką. Taigi tai ir yra užstatas, kad einate į paėmimą. Draugai, tai nėra kažkokia didinga paslaptis, kažkas gilaus, neįprasto, brandolinė fizika. Pažiūrėkite į save. Ar jūsų kūnai yra jau pavaldus žodžiui? Ar gyvybė jumise priverčia jūsų kūną paklusti žodžiui? Tai yra tik pradžia. Tai jau prasidėjo. Guli sergantis žmogus, mirštantis, nebelieka nieko, tik mirtis, tik tie gali vykti. Aš esu matęs į šešėlius, likusius iš žmonių, suesti vėžio ir tuberkuliozės, tačiau po kiek laiko mačiau tuos pačius žmonės vaikštančius. O ką tai turi bendro su paimimu? Visiškai sveikus ir stiprius. Tad jeigu nėra dieviško išgydymo, tuomet nėra ir prisikėlimo. Nes dieviškasis išgydymas yra prisikėlimo užstatas. Jūs juk žinote, kas yra užstato pinigai tai pradinė įmoka. Kas kartą, kai mes meldžiamės už ką nors ir jie išgyja, tai reiškia, kad tai yra laikinas prisikėlimas. Ar suprantate? Tai buvo kaip šešėlio, šešėlio, šešėlio šešėlis. Kūno perkeitimo šešėlis. Oh, jie turėjo oh, galvos oh, skausmą. O, dieve, dieve, kaip skauda galva plyšta. Brolis Eimosas ar kiti pasimeldžia. Jėzaus Kristaus vardu mes sudraudžiame šį galvos skausmą. Ir miniatūrinis kūno perkeitimas įvyksta. Šlovė Dievui, viskas pradingo. Šlovė viešpačiui, tai dingo. Ar žinote, kas tai buvo? Miniatūrinis mažas kūno perkeitimas. Galbūt sergi vėžių, kita lyga, turi karštinę. Kai Dievas pasirodo veiksmo scenoje, jis tave išgydo. Jam patinka tai daryti. Neapvokite Dievo. Nepriklausykite vien tik tai nuo medicinos. Aš dėkoju Dievų už juos. Tačiau medicina tai nėra prisikėlimo užstatas. Bandau pabaigti, bet jūs man neleidžiate. Kaltė jūs, jūs per daug traukėte iš manęs. Pamokslas, kas yra šis Melchizedekas, jis sako, taigi šis kūnas yra pavaldus dvasiai, dar nėra įgavęs žodžio formos, nes mes dar vis tebe esame šio žemiško kūno formoje, tačiau jis yra pavaldus žodžiui, mirtis kūne mus perkels ten. Palenkime galvas draugė. Dangiškasis tėve, viešpatė Jėzau, padėki man, brangus Dieve, kad aš galėčiau padėti šiems žmonėms. Aš nenoriu nieko kito jiems, kaip tik tai tavo gerovės. Aš nenoriu jų pinigų, Aš nenoriu jų namų, žemė, automobilių. Aš nenoriu jų žmonų. Aš nenoriu nieko iš jų, kalbant apie materialius dalykus. Tačiau viešpatė Jėzau, aš noriu padėti jiems. Štai ko aš noriu. Aš noriu padėti jiems aukti, bręsti. Jeigu jie yra dar neišgelbėti, padėk jiems tapti išgelbėtais. Jeigu jie nusigrėžė nuo tavęs, atnaujinki jų gyvenimą. Aš tą noriu jiems padėti. Aš nesu čia, kad atstumčiau juos nuo tavęs arba vienas nuo kito. Jeigu šetonas įtikina juos kažkaip, kad aš esu prieš juos, kad man nerūpi jų gerovė, leiski jiems pamatyti, suvokti, kiek bemiegių nakčių aš praleidau, galvodamas apie juos, kiek dienų aš negalėjau nie kasnio nuryti, nes Mano skrandyje buvo netvarka, dėl to, kad jie turi išbandymus, jų šeimose yra problemos, lygos. Dieve, padėk jiems, Padėk jiems viešpatė Jėzau, kad jie galėtų ne tik priimti iš manęs, mes norime priimti iš kiekvieno Dievo pašaukto, mums pasiūsto vyro. Tai truko ilgai, viešpatė. Tačiau aš išmokau iš tavo malonės, galinčių priimti palaiminimus nežiūrint į tų vyrų pamokslavimo stilių arba žodžio pateikimą. Ir tai iš tiesų yra geras dalykas, nes aš pats pamokslauju čia daugiau nei girdžiu kitus pamokslaujant. Man nepatinka būdas, kuriuo aš pamokslauju, mano stilius arba žodžio pateikimas, kurį turiu. Visgi tu paimi mano dovaną, pamaitini mane, lygiai taip pat kaip maitini juos. Todėl aš nesakau jiems daryti to, ko pats nedarau, kiekvieną susirinkimą pamokslaudamas. Nežinau, kodėl taip jaučiuosi, tačiau aš tiesiog negaliu pakęsti savęs, girdėdamas, kaip pamokslauju. Tačiau visgi, kadangi ta davona yra tavo, tu paimi ją, pamaitini mane, nors logiškai tai nėra suprantama, nes aš to nemėgstu. Aš pats pakeičiau savo pamokslavimo stilių, atidirbčiau jį, padaryčiau kitokį, kad tai su manimi neturėtų jokio ryšio, tačiau tai ne mano pasirinkimas. Todėl aš jiems sakau, kad jie gali gauti palaminimą iš tų, kurių žodžio patikimo būdo jie nemėgsta. Aš pamokslauju jiems tai, ką aš pats praktikuoju. Todėl padėki mums, kai mes ateiname į Dievo namus, mes ateiname su poreikiais gyvenimuose, šlovindami tave. Mes žinome, tėvė, kad netgi fizinėje sferoje yra skirtingi trašų mišiniai, priklausomai nuo to, ką nori pasiekti. Yra bendros paskirties, trašos galbūt nori stipresnių arba silpnesnių, tačiau jeigu tu sieji žolę, veją, tau nereikia stiprių trašų. Galbūt tu pasirinksi silpnesnio poveikio trašas arba mišinį skirtingų trašų, kurios yra sumaišytos atitinkamai tam tikslui, kuris yra reikalingas sėkloms vėjos. Nes jeigu trašos bus per stiprios, sėkla bus užmušta. Kartais mes ateiname į bažnyčią ir gauname tokią stiprią dozę trašų. Kitas iki trašos silpnesnės, galbūt mažesnio koncentrato. Tačiau mes norime pasitikėti pagrindiniu sodininku, jo išmintimi. Padėki mums, kad mes neužsivertume savyje. Tai yra toks pavojus. Ir labai dažnai šioje žinioje tai nutinka, nes mes atsiribojame nuo kitų. Mes tiesiog atsitraukime, atitolstome, visuomet laikomės tik prie savęs. Ir mes patys tik teisiausi savo atrodome. Padėki mums. O Jėzau, mes mylime tave viešpatie. Viešpatė Dieve, aš meldžiu, kad tu paimtumei šias paprastas istorijas ir padarytum jas realiomis mūsų širdise. Aš jau taip seniai nebuvau galvojęs apie tą seną namą, kuriame gyvenome taip ilgai. Nebuvo tekančio vandens, šulinys buvo kieme, turėdavai semti kibirų, kiemo gale buvo cisterna, turėdavai pumpuoti vandenį su pompa, kad vanduo pakiltų. Tačiau vieną dieną tėvams buvo suteikta paskola ir jie galėjo pastatyti naują namą. Tekantis vanduo, tualetas viduje, plytinis namas. O Jėzau, savo šitame sename kūne aš jaučiu patepimą, kaip tuomet, kai buvau dvidešimties. Tačiau aš greičiau pavargstu, kvepavimas patankėja, kaip lenktyninis žirgas. Nebeturiu tokios ištvermės, kaip anksčiau viešpatė bet tu nuėjai paruošti man vietos. Šlovė Dievui. Viešpatė padėki man aukti ir aukti ir aukti, tol, kol galėsiu susijungti su tuo nauju kūnu. Šlovė viešpačiui. Kas iš jūsų jaučiatės taip pat, pakelkite rankas. Pasiklausykite pamokslę Velykų anspaudas. Dabar atkreipkite dėmesį, tai yra užtatas arba potencialas, atgaivinanti prisikelimo jėga, kuomet gauni šventąją dvasę. Tuomet tai gyvena tavyje, to potencialas. Tu dabar esi pakeliui. Augi pilnam prisikelimui. Augi augi pilnam prisikelimui. Nori pasakyti, kad prisikelimas nevyks per akimirką, prisikelimas yra susijęs augimu. Taigi tu esi pakeliui, augi į tą prisikelimą. Augi pilnam prisikelimui. Joks medis neišauga per naktį, jis privalo aukti, kaip ir mes augame malonėje ir Dievo pažinime. Kas kartą, kai tu priverti savo kūną paklusti, tu augi į tą prisikėlimo pilnatvę. Šlovė Dievui. Todėl Teofanija, jei tu numeri ir įžengiai Teofaniją, kas nutinka? Teofanija sugrįžta į žemę paimti išpirktojo kūno. O jeigu tu būsi čia, ore, baisoka vieta, ar ne? Aš žinau, pirmą turėsiu būti perkeistas, kad galėčiau kiboti kažkur ore. Jeigu tu būsi čia, ore, tu paimsi savo kūną susitikti su Teofanija. Tu kas? Tu kas? Tu, Dievo sėkla, tikrasis tu, paims perkeistą kūną, kad jis susitiktų su Teofanija. Viešpatė pasigailėki. Ar įsivaizduojate visos tos Teofanijos ten? Ko tu ieškai, broli Doni? Ieškau savęs, o tu? Tuomet aš paimsiu išpirktą į kūną, garbė Dievui, kad jis susitiktų su Teofanija. Štai koks bus susitikimas, kaip toje giesmėje susitiksime ore visi drauge. Tu paimsi savo kūną susitikti su Teofanija. Štai taip, štai taip, pranašas sako. Būsime pagauti į debesis susitikti su viešpačiu ore. Šis Melchizedekas yra nekas kitas kaip Dievas. Ačiū viešpatė Jėzau. Apsisukite ir paspauskite ranką broliui, seseriai, pasakykite, iš Dievo malonės aš būsiu ten. Iš Dievo malonės, broliai, aš būsiu ten. Iš Dievo malonės, broliai. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį. Draugai, neleiskite, kad tai taptų jums tik žodžiais, te tai taps jūsų išpažinimu. Te tai bus jūsų išpažinimu. Aš būsiu ten. Nežiūrint į problemas, sunkumus, vieną dieną visa tai bus nupūsta kaip rūkas. Ir to daugiau nebebus. Šlovinkite Dievą, tuomet mes sugrįšime į šią žemę ir ji nebebus daugiau pasvirusi jos ašis 23 laipsniais. Ji vėl atsistos į tą tinkamą poziciją. Temperatūra taps vienoda, ji sugrįž į tą padėtį, nes šeimininkas, kuris puolė ir jį puolė kartu su juo, dabar jis ją atstato į teisingą padėtį. Ir štai jis sukasi Ar suvokėte, kas nutiko, kai žmogus puolė, jis it nustūmė Dievo tūkstantmetę karalystę? Būtent dėl to mes privalėsime turėti tūkstantmetę karalystę, o ne iš karto eisime į amžinybę. Mes negalime pasiekti aštuntos dienos, kol nepasibaigė septintoji, tai sugrįžimas į senąją Edeno dieną. Dievas sustabdė tą tūkstantmetę karalystę dėl to, kad žmogus puolė, o kai žmogus pakyla, Dievas visą tai pradės iš naujo. Septintoji diena bus užbaigta. Tuomet jis pagaus mus nuo žemės paviršiaus, o žemė bus pakrikštita ugnimi. Jonas pasakė, ir aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui. O, aleliuja. Eiki, draugė su manimi, į mano tėvo namus. Į mano tėvo namus. Į mano tėvo namus. eikit drauge su manimi į mano tėvo namus